Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl iitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Ca pe cel ce ești împreună vorbitor cu cei fără de trup, și cu purtătorii de nevoință, împreună petrecător, adunându-ne cu credință, te lăudăm pe tine, mina, cerând pace lumii și sufletelor noastre, mare folositor și ajutător mare, te-ai arătat lumii primești, mucenice, că pe mulți ai spăvit de pagube, pe furi urmărind, pierderile depărtându-le și celor ce alargă la tine cu credință, împlinind cererea lor pentru aceasta te rugăm, fi milostiv și noi care îți cântăm, bucură-te mina, mult pătimitorule. bucură spuse se cuvântul lui Dumnezeu, s-a luminat făptura și prin trânsul a izvorât mulțimea mucenicilor care au pătimit până la sânge, făcându-se apărătorii celor neputincioși, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, stea neapusă, bucură-te, rază, de nematerialnic foc. Bucură-te, lumina celor păgubiți, Bucură-te, căderea celor răpitori. Bucură-te, taina care destăinuiești nelegiuirea. Bucură-te, stavila care oprești rătăcirea. Bucură-te, stâlp care împiedici necuvința. Bucură-te adânc care pierzi lăcomia, Bucură-te suflare care întărești inimile celor suferiți. Bucură-te mâna care descoperi prădăciunile. Bucură-te lanț care ferești pe făptuitorul celor rele. Bucură-te, negură, care întuneci gândurile necurate. Bucură-te, mina, mult pătimitorule. Bucură-te, mina, pământ ai făcut prigonitorilor, celor ce voiau arăpi munca săracului amărât de soartă și a stinge ființa lui, fiind amenințat de întâmplări, pentru aceasta strigăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! să nu se învrednicească nelegiuiții, a ne supune sub picioarele lor sfinte, când se pornesc asupra noastră ca valurile mării, ce vin spumegând pe aripile vânturilor tulburate, ci să cadă ca spicele țarinii de fața ta, și noi să te binecuvântăm zicând, Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, Bucură-te, căderea nelegiuiților vrăjmași, Bucură-te, îngrădirea nesățioaselor fiare, Bucură-te, înfrânarea mândrilor răpitori, Bucură-te că se cutremură cei ce calcă poruncile tale, bucură-te că se ticăloșesc cei ce nu cistesc minunile tale. Bucură-te că se chinuiesc cei ce nu cheamă într ajutor numele Tău. Bucură-te că se tulbură cei ce te amărăsc. Bucură-te că se laudă cei ce îți mulțumesc ție. Bucură-te că de mila ta toată făptura se veselește. Bucură-te că de îngrozirea ta toți cei ce au greșit se pocăiesc. Bucură-te, izbăvitorul celor umiliți. Bucură-te, mina, mult pătimitorule. ta și pacea având în cugetul tău, ai părăsit tabăra Frigiei, nemai putând suferi ca să vezi închinarea la idoli. Pentru aceasta, suindu-te la munte, cu post și rugăciuni ți-ai curățit sufletul de păcate și te-ai întărit în credința Domnului nostru Isus Hristos cântând. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Păgânii mai răbdând urmările tale cele sfinte, prin care se defăima înșelăciunea lor cea idolească, căci propovăduind credința lui Hristos poporului și dovedind că El este Dumnezeu care face minuni, iar nu pietrele și arama te-au supus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, Cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu târsâne. Bucură-te, Cel ce pe urmă ai fost ars cu foc. Bucură-te, Cel ce ai răbdat cu sturimea ciulinilor. Bucură-te că ai fost străpuns peste tot cu sulițele. Bucură-te că ai suferit pe tâmplele tale ciocani de fier. Bucură-te că și alte munci ai suferit cu răbdare. Bucură-te că n-ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta. Bucură-te mai ales că te-ai luptat cu bucurie împotriva trupului și a sângelui. Bucură-te că Alexandria s-a îngrozit de credința ta cea tare. Bucură-te că tiranii erau mustrați de cutezarea ta. Bucură-te că nemai având cu ce te mai spăimânta, au poruncit să fii tăiat cu sabia. Bucură-te că mulți din privitori te binecuvântăm zicând, Bucură-te, mina, mult pătimitorul. fericită credința răsăritului, ridicând în sfârșit crucea între popoarele păgâne. După căderea tiranilor vrăjmași ai creștinătății, s-a zidit în Alexandria biserica ta sfinte, de către un iubitor de Hristos cetățean. În vremea lui Constantin împăratul, și acolo au fost aduse rămășițele moaștelor tale, cărora ne închinăm cântând. Aliluia! Aliluia! Glas ridicând către tine strigăm, grăbește, Sfinte, a ne apăra. Nu ne dezlipi deștile de mila ta cea mare, că unde vom năzui afară de tine să ne liniștim. După noi anul păcatelor noastre, după Mântuitorul și Preacurata lui Maică, decât la Tine, Cel ce ai pătimit cu dragoste pentru Hristos și pentru a noastră mântuire. Tindeți mâna Ta spre noi, mucenice, ca să Te binecuvântăm cântând. Bucură-te, aflătorul lucrurilor pierdute, Bucură-te, aducătorul lor, în starea în care au fost. Bucură-te, lauda cetățenilor cinstiți cu fapta! Bucură-te, fericirea neguțătorilor cu bune măsuri! Bucură-te, păzitorul neadormit al satelor și al orașelor care suferă de pagube! Bucură-te, scăparea celor amenințați de văpaie și de vifori! Bucură-te ușurarea popoarelor ce se amărăsc de nevălirile grozave și de asuprelile nedrepte. Bucură-te, povățuitorul drumeților, ce te cer în ajutor. Bucură-te, izbăvirea oamenilor de moarte năprasnică. Bucură-te, scăparea corăbilor cuprinse, de vigilie și de furtuni. Bucură-te, mângâierea, a tot sufletul asuprit și amărât. Bucură-te și al nostru apărător, grabnic în suferințe. Bucură-te, mina, mult pătimitor, vieții noastre, trimite-ne nouă sfinte de la Dumnezeu, ca să nu pierim de mulțimea patimilor ce se îndesesc în noi cu prisosință, că păcătoși suntem, dar care păcat sau ce mulțime de greșeli poate covârși vreodată nemărginita milostivire a lui Dumnezeu având rugătorii cetele mucenicilor, cu acelea împreună cântând, Aliluia! Aliluia! Aliluia! In inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Zice împăratul și prorocul David, pentru aceasta, smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, mare mucenice, mina. Să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoși, ca să ne liniștească durerile biruind pe vrăjmași care se luptă împotriva legilor Lui. Apropie-te, dar Sfinte, apropie-te de noi, cei ce pătimim ca să slăvim minunile Tale cântând. Bucură-te, mijlocitor fierbinte al celor suferiți către Dumnezeu, Bucură-te, stăruitor, grabnic către dânsul. Bucură-te, ajutor puternic pentru cei ce păzesc poruncile lui. Bucură-te, nădejde nerușinată a creștinilor. Bucură-te, tămâie bine primită la cer în rugăciune. Bucură-te, vas ales al Sfintei Trăimii! Bucură-te cel ce nu voiești răutățile oamenilor. Bucură-te cel ce plângi pentru nepriceperea lor. Bucură-te cel ce purura îi îndemn la fapte bune. Bucură-te că îi povățuiești a viețui în unire și dragoste. Bucură-te că pe mulți ai adus la pucăință. Bucură-te că pentru toți te rogi purura. Bucură-te, mina, mult pătimitorule. Bucură-te mărit de creștini prin tăinuirea banilor ce îi lăsase spre păstrare la el. Până la întoarcerea sa, s-a botezat văzând minuna, când i-ai descoperit adevărul. Iar creștinul, îngrozindu-se de fapta ce făcuse spre vătămarea sufletului, pentru iubirea de argint, s-a pocăit strigând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Pe călcătorul de jurământ creștin și viclanul prieten al iudeului, ieșind din biserica ta, unde mărturisesc neadevărul, că nu are știință de acei bani, i-a răpit calul și pierzând în cale inelul și o cheiță. Cu acelea tu te-ai arătat femeii lui acasă, ca să trimită bărbatului ei aurul iudeului, precum și a urmat, și îndată s-a descoperit vicleșugul, de aceea cântăm ție. Bucură-te, vădirea vicleșugului tăinuit, Bucură-te, aflarea aurului răpit, Bucură-te, rușinarea faptelor rele, Bucură-te, amărăciunea urmăririlor! Bucură-te, împlinirea datoriilor credinței! Bucură-te, creștinătorul iudeului rătăcit! Bucură-te, pocăința creștinului pierdut! Bucură-te, lauda bisericii răsăritului! Bucură-te, tristarea neamului iudeilor! Bucură-te că prin a ta minune s-a arătat puterea darului. Bucură-te că prin a ei lucrare două suflete s-au izbăvit. Bucură-te, vremelnicule lăudător al lui Hristos. Bucură-te, mina, mult pătimitorule. Pătimitorule, lanțurile fermecătoare ale diavolului, care înfășură sufletele cele slabe, spre a le trage la el, cum s-ar putea sfărâma de nu am avea cugetul lucrător spre mântuire. Acesta, dar, întărindu-se de către puterea Sfinților Mucenici aleși de Dumnezeu. risipește negura înșelăciunii și dezleagă legăturile vicleanului prin pocăință, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Slavă ție, Împărate Sfinte, Dumnezeule Atotputernice, care dintre noi oamenii și pentru noi ai ales pe Sfinții Tăi mucenici și apostoli, ca să ne izbăvească de cursele vrăjmașului și să ne împărtășească de bunătățile Tale cele nemărginite ca în acest chip să preaslăvească numele Tău, cel întru tot sfânt, și să cântăm. Bucură-te, mina, cel de tot iubit, Bucură-te, mucenic prea fericit, Bucură-te, luptător neostenit, Bucură-te, viteaz neobosit, Bucură-te, cuget neprihănit, Bucură-te, privighetor neadormit, Bucură-te, doctor iscusit, Bucură-te, judecător nemituit, Bucură-te, sprijinitor nepărtinitor, Bucură-te, dar nesfârșit, bucură-te de daruri tătorule, bucură-te de multe minuni făcătorule, bucură-te mina, mult pătimitorule. care altul dintre sfinți s-a făcut creștinilor mai dorit mina pentru aflarea grabnică și îndestularea orice păgubiri suferite de dânsi, pentru care și astăzi pătimind cei ce stau înaintea icoanei tale, credință se roagă, a te milostivi spre ei, mângâindu-i și îndeplinind cererea lor, ca să-ți aducă laudă, cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia. obosit de valurile întâmplărilor ce vin asupra noastră, nu ne putem lupta și nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăință nu avem, aducându-ne în gând